Ոգևորված ձերկ բերած հաղթանակով հայ գյուղացիները համարձակորեն հարձակվում են այդ տարածքում գտնվող թուրքական մյուս գյուղերի վրա եւ վրեժխնդրության բռնկված քանդում եւ ավերում ճշնամու բնակավայրերը։ Հարձակման ենթարկված թուրքերի վիճակը կարող էր անելանելի լինել, եթե չլիներ իշխանությունների միջամտությունը։ Շուտով հայտնվում են կոզակները եւ պաշտպան կանգնում սարսափի մատնված թուրքերին։ Չնայած կոզակների գնդակների զոհն են դառնում անզեն կռիվների հետ բնավ կապ չունեցող մի քանի հայեր, բայց սորքի միջամտությունը ուսուցողական էր եւ լավ դաս կառավարչական զինվորների այդ անտեղի խստությունը դեպի հայերը ցաներ ճնշում է թողել ամենուրեք։ Հակառակ այդ հանգամանքի հայ ժողովուրդը վճռել է պաշտպանվել, դարձյալ մի անգամ համոզված, որ հաշտության վրա հույս դնելը ցնորք է եւ միամտություն բարձր տեղի եւ նիգի տարածքներում կատարված դեպքերը Երևանի նահանգի մարտական ուժերի կողմից ձեռնարկված առաջին հարձակողական լուրջ եւ հաղթական գործողություններն էին, որոնց արդյունքը ուշի եւ թուրքաբնակ մի քանի այլ գյուղերի կործանումն ու ավերումն Վերոհիշալ մարտական ձեռնակումները մեկ անգամ եւս աներկբայորեն հաստատեցին Դոմանի ворթեգրած եւ հետեւողականորեն կեսագործվող ակննդական սկզբունքի եւ հարձակողական մարտավարության կենսունակությունն ու արդյունավետությունը նույն տարվա դեկտեմբերին Երևանում կայացած հայ հեղափոխական դաշնակցության Մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեի շրջանային ժողովում անդրադառնալով այդ դեպքերի գնահատմանը դուման ներսեկույցում ընդգծում է բարձր տեղի եւ նիգի շրջաներում մեր խմբերի ճնշման տակ բոլոր թուրքերը դարձել են գառնուկներ հայ ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հարձակողական գործողությունների նվաճումները ավելի քան նշանակալից էին։ Այդ հաղթանակներն առավելագույնը շարունակելու եւ ամրապնդելու եւ թուրքերի շրջանում արդեն սողոսկած վախն ու սարսափը ավելի խորացնելու անհրաժեշտությունը հրամայաբար թելադրում էր, որպեսի հայ մարտական ուժերը չթուլացող ուժգնությամբ շարունակեին հարձակումները եւ տոնային նոր հաղթանակներ բարձր տեղի եւ նիգի շրջանների թրկությանը արժանի ջարդ տալուց հետո Երևանի նահանգի զինվորական մարմինը վճռում է առանց որևէ ժամանակ վատնելու անհապաղ լուծել նաեւ Արարատյան դաշտի եւ առաջին հերթին Էջմիածնի թուրքաբնակ գյուղերի հարցը։ Այդ գյուղերի թուրք սինյալ հրուսակախմբերը բարբերաբար հարձակվում էին անզեն հայերի վրա եւ կատարում բազմաթիվ սպանություններ, թալան եւ ավարառություններ։ Էջմիածնի շրջանի թուրքաբնակ գյուղերի վրա ձեռնարկող հարձակումը իրականացնելու նպատակով դումանը վճռում է գործողության մասնակից դարձնել նաև այն շրջանների ինքնապաշտպանական ուժերին, որտեղ իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ էր։ Օրինակ Շիրակի շրջանում թեև արդեն գազմավորվել էին զգալի քանակությամբ մարտական խմբեր, բայց քանի որ այդ տարածքում գացությունը խաղաղ էր, մարտական ուժերին որևէ առիթ ու պատրվակ դերևս չէր հարկադրել մասնակցելու մարտական գործողություններին։ Զինվորական մարմնի որոշմամբ Շիրակի ինքնապաշտպանական մարտախմբերից մեկը պետք է անհապաղ ներկայանար նախանշված վայրը եւ մասնակցեր թուրքաբնակ գյուղերի վրա ձեռնարկվող հարձակմանը։ Հոյիդա Քար Ալեքսանդրապոլ կենտրոնական կոմիտեն այդ հրահանգի կատարումը հազարարում է Գանցակի, ինչպես նաև Շիրակի շրջանի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներից Արամայիս Ազնավուրյանի գլխավորած մարտախմբին։ Մեջբերում եմ Կենտրոնական կոմիտեն գրում է Ազնավուրյանը հայտնում է, թե Էջմիածնի հյուսիս-արևմտյան շրջանի մի քանի թաթարական գյուղերը լարփացել են, հարձակվում են շրջանի հայ գյուղերի վրա թե այդ գյուղերը պատժելու համար արդեն այդ շրջանում են գտնվում Խենթի տղան, Արսենն ու Ուսուլ Գրիգորը, եւ թե իմ ներկայությունն օժանդակությունն էլ անհրաժեշտ է։ Իջմիածնի հյուսիսարևմտյան շրջանում ձեռնարկվող գործողությունը զինվորական մարմնի հայտարարությամբ հիմնականում իրականացնելու էին այն մարտական ուժերը, որոնք նախորդին փառահեղ հաղթանակների նվաճել բարձր տեղի եւ նիգի շրջաններում։ Ստանալով հանձնարարությունը, Արամայիս Ազնավուրյանը 50 ձյավորներից բաղկացած հեծելախմբի գլուխն անցած անհապաղ ուղևորվում է կատարելու հանձնարարությունը եւ գիշերով անցնելով Արագածի փեշերով առավոտյան հասնում է նախանշված վայրը։ Չնայած այն իրողությանը, որ Ազնավուրյանի խումբը առանց դույզն ինչ ժամանակ պատնելու ճիշտ նախատեսված ժամին հասցնում է ժամանել ծավալվող դեպքերի վայրը, բայց ամեն ինչ արդեն ավարտվել էր։ Բարձր տեղի եւ նիգի շրջաների հայ մարտական ուժերը, չսպասելով համալրող օժանդակ ուժերի ժամանմանը, հարձակվել էին թուրքական գյուղերի վրա եւ տոնել էին հերթական նշանակալի ցարտանակը։ Դժբախտաբար, խոստովանում է Ազնավուրյանը, մենք մասնակցել չկարողացանք կրիմներին, որևէտև մինչև մեր հասնելը Ուսուլ Գրիգորի եւ Արսեն Աղի մարտիկները քշել էին թուրք վերոհիշյալ գյուղերի բնակիչներին։ Բարձր տեղի եւ Նիգի շրջաներում տեղի ունեցած դեպքերին զուգընթաց հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը բավականին հաջող հարձակողական գործողություններ են ձեռնարկում նաեւ Արամուս եւ Բաշգարնի գյուղերի մերձակայքում գտնվող թուրքաբնա գյուղերի տարածքում։ Թուրք ժողովուրդը քաշվել է այդ գյուղերից՝ Թազակենտ եւ Ագարակ գյուղերը։ Թուրքերի հետ միացած են եղել նաև այդ տեղերը չվող քրդերը եւ ընդհարումների ժամանակ, ինչպես վկայում են, սպանված են նաև քրդեր։ Բացի վերոհիշյալ դեպքերից, Դուբանի հազարարությամբ տարբեր ինքնապաշտպանական շրջաների հրամանատարությունը ստանձնած փորձառու մարտիկները տեղացի ուժերի համագործակցությամբ հերոսական եւ փրկարար կռիվներ են մղում նաեւ Երևանի նահանգի մի շարք այլ վայրերում։ Թուրքերն ու նրանց միացած կրդերը հարձակվում են Արաքսի ափին գտնվող Նորուզլու հայկական յուղի վրա։ Մերոնց նշվում է 1906 թվականի դեկտեմբերին Երևանում կայացած ռայոնական ժողովի արձանագրություններում լավ պաշտպանության շնորհիվ ղեկավարությամբ տեղական կոմիտեի անդամ Բիծայի թուրքերը եւ քրդերը հետ են մղվում տալով 6-ից 7 հոգի սպանվածներ եւ դրանցից ավելի վիրավորներ։ Վիդիբասարի թուրքերը մեծականակ ուժերով հարձակվում են Վադարգալու գյուղի վրա։ Այդ գյուղի մարտական ուժերը մյուս գյուղերի մարտիկների եւ Հովնաթանքանայի աջակցությամբ ոչ միայն կարողանում են հուսալիորեն պաշտպանել գյուղը թուրքերի ոտնձգություններից, այլև գրոհը հետ մղելուց հետո անցնում են հարձակման եւ հիմնահատակ քանդում եւ ավերում թուրքաբնակ Մասումլի գյուղը։ Շարուրի շրջանում, ուր կային ընդամենա 6 հայկական գյուղեր, փայլուն կերպով է գործում Տարոնի բազմափորձ հայդուկ Սեյդո Պողոսի գլխավորած մարտախումբը։ Նրանք թեև թվով քիչ, բայց այնպես ջարդ տվեցին թուրքերին, այնպես մի դաս տվեցին հազարավոր հարձակողներին, որ պատմության մեջ միշտ հիշելի կլինի մերոնց հերոսությունը։ Սեյդոն իր 5 ընկերներով ազատեց Շարուրի 6 հայ գյուղերի հայ եղբայրների կյանքը։ Նրան չսարսափեցրեց Թուրքի անհուն շատությունը։ Թեև հայ գյուղերը թալանվեցին եւ այրվեցին թուրքերի ձեռքերով, բայց մերոնք դրա փոխարեն բազմաթիվ զոհեր առան թուրքերից, մինչև 200-250 թուրք է ընկել այդ կրվում։ Շարուրցիկ օրտնում են եւ կորտնեն Սեյդոների կյանքը։ Բոլոր այն վտանգված շրջաներում, ուր եղել են տեղացի զինված մարտիկներ եւ գործել են փորձառու մարտական ուժեր, հաջողություններն ակնառու էին հայ ինքնապաշտպանական ուժերի ձեռնարկած մարտական գործողությունները միանշանակորեն մատնանշում էին, որ խելամիտ կազմակերպվածության եւ ճկուն մարտավարությամբ գործելու դեպքում հայերը իզորու էին ոչ միայն հաջողությամբ դիմագրավել, այլև վճռական ջախջախի չարվածներ հասցնել թուրքերի ոտնձգություններին։ Բայց ինչպես նշվում է Երևանի ռայոնական ժողովի զեկուցագրում, բոլոր այս խոշոր դեպքերի ժամանակ ռուս կառավարության եւ զորքի դերը խայտարակ էր եւ ճշնամաբար դեպի հայերը։ Ընդհանումների ժամանակ, հատկապես սկզբնական շրջանում, մի քանի վայրերում թուրքերի անակնկալ հարձակումների հետևանքով հայերը հայտնվել են շատ դժվարին իրավիճակում։ Օրինակ, այդ օրերին ամենատագնապալի լուրերը Երևան, Դումանի շտաբն էին հասնում դարձյալ Նախիջևանից, ուր բնակվում էին մեծ թվով թուրքական խաներ եւ բեկեր։ Զանգեզուրի հոգևոր առաջնորդ Տաթևի վանքի վանահայր arczepiskopos Ներսես Մելիքթանգյանը անդրադառնալով հայտ հատարական ընթարումների ժամանակ Նախիջևանում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերի բնութագրմանը ընդգծում է. Ռուս իշխանավորները հեգնական ժպիտով կդիտեին արյունալի դեպքերը եւ փոխանակ դադարեցնելու կնեին անարժեք կարգադրություններ, որոնց հետևանքը հաճախ այն կլիներ, որ ավելի կբորբոքեր թուրք խոժանի վայրակակումները հայոց դեմ։ Երևան ժամանելու հենց առաջին իսկ օրից Դումանը վճռական քայլեր է ձեռնարկում նաև Նախիջևանի հայության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Նախիջևանի հայության վրա թուրքերի զանգվածային հարձակումները վերսկսվում են մայիսի 12-ին։ Այդ օրը սպանվում են ավելի քան 100 հայեր, քանդվում եւ հրդեհվում են հայերին պատկանող բազմաթիվ շինություններ։ Մայիսի 13-ին վկայում է Կոմսը, Դումանը Նախիջևանեն հերրագիր մստացավ, դրությունը շրջանին մեջ ճգնաժամային է, 40 գյուղեր թալանված են, մնացյալները հավաքված են մեծ գյուղեր մեջ, որոնք շրջապատված են թաթար ամբողեն, օկնություն, ոստիկանությունը հանդիսատեսի դերի մեջ է։ Քաղաքի մեջ վերսկսվեցին թալանուն թարումները, ճանապարհները բռնած են թաթարները։ Նախիջևանում իրավիճակն իրոք եղել է չափազանց տագնապալի։ Եթե անհապաղ չձեռնարկվեին համապատասխան քայլեր, ապա դեպքերի հետագա զարգացումը կարող էր հանգեցնել կործանարար հետևանքների հայ հեղափոխական դաշնակցության Երևանի Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեի խոստովանությամբ նույն տարվա դեկտեմբերին Երևանում կայացած ռայոնական ժողովում Նախիջևանի գավառում եւ քաղաքում գրած մեր պարտության վրա Նախիջևանի դեպքերը մինչև մեր ընկերդումանի գալը վհատեցուցիչ էին եւ հուզիչ ու կազմակերպության համար հայ ազգը շատ քիչ ուշադրություն էր դարձրել իր սինման եւ ինքնապաշտպանության վրա։ Չնայած ռայոնական ժողովում հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի հաշվետվությունում Նախիջևանի գավառում եւ Բուն քաղաքում կատարված ողբերգական եւ արյունալի դեպքերը ներկայացվում են հիմնականում տեղի ազգաբնակչության չափազանց վախկոտության եւ այնտեղ բավարար չափով զինվորական ուժ չունենալու պատճառաբանությամբ, սակայն 1905 թվականի հունիսի 30-ին Հոյիդա Արևելյան բյուրոյին հաստիագրված նամակից պարզվում է, որ ռայոնական ժողովում կենտրոնական կոմիտեի ներկայացրած զեկուցագիրը արտահայտում է ճշմարտության միայն մի մասը Նախիջևանի ողբերգության գլխավոր մեղավորներն էին նաև Հոյիդա տեղի Քարաբերտ կոմիտեն եւ այդ ժամանակահատվածում այնտեղ գտնվող մարտական ուժերը։ Ես գրում է դումանը, կարմրում եմ մեր զենքերը Նախիջևանում թողնելու համար։ Կարող եք երևակայել, որ քաղաքը դեպքերի ժամանակ ունեցել է 38 հրացան, հարյուրավոր ատրճանակներ եւ բավականաչափ խնձորներ, ձեռնառումբ, բոլորն էլ դիրքերում անգործադիր։ Այստեղ մցրել եմ առաջարկ, որ Նախիջևանի կոմիտեին նկատի ունի հույդատերի քարաբերտ կոմիտեին կազմալուծեն եւ ենթարկեն դատի դեպքերի ժամանակ այնտեղ գտնված հայդուկների հետ միասին։ Հետո հետևանքը հայտարարեն՝ ի խրատ եւ իզգուշություն այլոց։ Առաջարկն այժմ գցել են ականջների ետևը, բայց ես նույնը պնդում եմ եւ ձեր առաջ։